และสำหรับท่านที่ต้องการสำหรับบุคคลที่ต้องการทำจิตให้บริสุทธิ์ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสสอนการเจริญสมาธิ If you attain jhana absorption concentration and if you can enter long time you can purify your mind ค่ะ และหากท่านสามารถปฏิบัติได้จนบรรลุถึงฌานจิต ก็จะสามารถทำให้จิตให้จิตนั้นบริสุทธิ์ได้ but that purification of the mind that occurred through entering jhana absorption concentration is not permanent impermanent not permanently temporarily only แต่การเข้าถึงฌานจิตนั้นเป็นเพียงชั่วขณะนะที่ไม่ยั่งยืนถาวร if you can enter jhana concentration deeply for one hour your mind is pure for one hour ดังนั้นหากท่านสามารถ บรรลุถึงฌานจิตได้ในหนึ่งชั่วโมง ก็หมายความว่าจิตของท่านบริสุทธิ์ได้เพียงหนึ่งชั่วโมง If you can enter for two hours you can purify your mind for two hours ค่ะและหากท่านจเจริญฌานได้สองชั่วโมง จิตก็จะบริสุทธิ์อยู่สองชั่วโมง So we let meditators train the mastery of jhana concentration for three hours ดังนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าในการอบรมนั้นจึงในการฝึกให้ผู้ปฏิบัตินั้นเจริญฌานได้ถึงสามชั่วโมงให้เขาให้เขาเจริญให้เขาชำนาญชำนาญวสีของชำนาญวสีถึงสามชั่วโมง It is our standard อ๋อนี่คือมาตรฐานที่พระโอตยะ แต่ว่าคนที่อายุอายุเก๋ที่อายุมากอายุมากอายุมากอายุมากสองชั่วโมงก็ได้ แล้วก็มีกำลังใจหน่อยครับ So now you all know for the purification of the mind Temporarily, Buddha taught the second training, the training of concentration. และดังนั้นท่านก็ได้ทราบแล้วว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนสมาธิ นะคะ แล้วก็ใช่ไหมได้แค่นี้ Here why the training of The concentration can purify the mind. และเหตุใด purify the mind temporarily. อ๋อ temporarily ค่ะ ขออภัยค่ะ พระอาจารย์บอกว่า ที่พระผู้มีพระภาคตัดสอนการเจริญสมาธินั้นก็เป็นการเพียงทำทำไมเพราะเหตุใดนะจึงเจริญได้เพียงชั่วคราว แล้ว purify ฮะหมายถึงว่าทำจิตให้บริสุทธิ์ได้เพียงชั่วคราว In time of entering jhana concentration, their mind is away from the five hindrances. เพราะว่าในขณะที่เราเข้าเข้าฌานจะทำให้จิตของเราห่างออกจากนิวรณ์นิวรณ์ห้าค่ะ But When we emerge, when meditators emerge from their concentration, jhana concentration, and if they have unwise attention, if they look at it, if they look at that, with unwise attention at that time, greed, lust, anger, pride may arise. และแต่ว่าเมื่อผู้ปฏิบัติท่านนั้นออกจากฌานและมีอโยนิโสมนสิกาละ ในการมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอโยนิโสมนสิการละก็จะทำให้กิเลสต่าง ๆ เช่น โลภะโทสะมานะเกิดขึ้นได้ค่ะ Because of this reason only when meditators enter absorption jhana concentration deeply at the time they can make their mind pure temporarily ด้วยเหตุผลนี้เเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าฌานคือจิตแน่วแน่อยู่กับฌานตลอดในตลอดช่วงเวลาที่จิตแนบแน่นอยู่กับฌานนั้นก็ก็ทำให้จิตนั้นบริสุทธิ์จากนิวรณ์หรือกิเลสได้ชั่วคราวค่ะ For that reason those who want to make the purity of mind completely permanently a s just practicing the second training. First, first training and second training, it is not enough. ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่ปรารถนาที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์โดยถาวรการที่จะเจริญแต่เพียงศีลสิกขาและสมาธิสิกขานั้นจึงไม่เพียงพอค่ะ because The second training, the training of concentration, cannot remove anusaya kilesa. Only the path knowledge can remove anusaya kilesa, latent defilements. เพราะว่าการเจริญสมาธิสิกขาไม่สามารถที่จะละอนุสัยอนุสัยกิเลสได้ค่ะ มีแต่ มรรคยานและผลยานเท่านั้นจึงจะสามารถละอนุสัยกิเลสได้ค่ะ ผลยานไม่สามารถอขอขออภัยค่ะ มีแต่มรรคยาน because of this reason those who want to make the purification of mind step by step without remainder need to practice the third training the training of insight ดังนั้น ผู้ปฏิบัติที่ปรารถนาที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์ไปทีละลำดับทีละลำดับ ก็จำเป็นที่จะต้องเจริญพระปัญญาสิกขาค่ะขอทำโยมทั้งหลาย ถ้าไม่มีศีลสามารถเจริญสมาธิได้ไหม ไม่ได้แน่นอน ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ค่ะ ขอทำท่านทั้งหลาย ถ้าไม่มีศีลเจริญสมาธิได้ไหมครับ ไม่ได้เลยครับ พระอาจารย์เยวตาได้เรียนถามพระเถระและเพื่อนสาธรรมิกว่า ถ้าไม่ได้เจริญศีลสิกขาจะเจริญสมาธิได้เป็นไปได้ไหมคะทั้งทุกทุกองค์เข้าใจดีอยู่ครับ แล้วก็โยมทั้งหลายก็เข้าใจดีอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ้าเราอยาก จะหลุดพ้นจากทุกได้เราก็ต้องทำศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลย I want to encourage all the bhikkhus and lay devotees to practice morality as pure as you can พระอาจารย์ก็อยากจะให้กำลังใจนะคะ และก็สนับสนุนเราทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้เจริญศีลนั้นให้บริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้ Actually Buddha laid down Buddha laid down bhikkhus rules with great compassion to protect his sons and daughters, bhikkhus and bhikkhuni, from falling into fourfold states. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบัญญัติพระวินัยไว้ด้วยพระเมตตาคุณอย่างสูงด้วยความกรุณาคุณอย่างสูงในในภิกษุและบุตรธิดาของพระองค์คือภิกษุและภิกษุณี เพื่อไม่ให้ตกไปสู่ในอบายภูมิสี In this another reason to be able to live to be able to lead o r d a i n life without regret and remorse และเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลหรือเศร้าหมอง Another reason is to be able to develop concentration และอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อให้ได้พัฒนาสมาธิให้ยิ่งขึ้น so now I have explained all the all of you why do we need to practice the three trainings ค่ะ และพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านได้อธิบายให้เราทั้งหลายได้ทราบแล้วถึงการเจริญในไตรสิกขา Now, I will continue how to practice them. และต่อไปนี้พระอาจารย์ก็จะได้อธิบายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติ So for the purification of bodily and verbal actions, we all need to practice the first training, a training of morality. Mm. ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในการรักษา กายวาจาให้บริสุทธิ์เราจำต้องรักษาศีล Who can practice the training of morality purely มีใครบ้างใครใครบ้างที่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้คนที่มีฮิริ and อ t ตปะ So those who have those who have shame of wrongdoing and shame of fear of wrongdoing, they can practice the training of morality really. พระอาจารย์ก็บอกว่าบุคคลที่มีฮิริ โอตปะ คือความเกรงกลัวและละอายต่อบาปเท่านั้นที่จะสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ Shame of wrongdoing can be developed if we develop self-respect. เราสามารถบุคคลที่มีความละอายต่อบาปเท่านั้นจะสามารถรักษาได้ด้วยความเคารพในตนเองยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องเอาไว้เอาไว้เอาไว้บุคคลที่มีความเคารพในตนเองจึงจะ จึงจะมีความละอายต่อบาปคนที่คนที่เคารพในตนเองจึงจะมีความละอายต่อบาปคนที่ละอายต่อบาปคือคนที่มีความเคารพ It is explained in the commentary คำอธิบายนี้มีอยู่ในอัตถกถา If we respect others we can develop fear of wrongdoing หากเรามีความเคารพในบุคคลอื่น เราจึงมีความมีความเกรงกลัวต่อบาป so we know who we are ดังนั้นเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นอย่างไร หรือเป็นใคร even though nobody knew there is one person who knows it it is we ourselves ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ตัวเอง we expect the respect of others most of us เราส่วนมากก็ คาดหวังความเคารพจากบุคคลอื่น even though some even though we have no self respect we expect from others ถึงแม้ว่า เราจะไม่มีความเคารพในตนเอง แต่เราก็คาดหวังความเคารพจากบุคคลอื่น Which is more important self respect and respect of others และพระอาจารย์ถามว่าอันไหนสำคัญกว่ากัน ในการเคารพตนเองหรือความเคารพจากบุคคลอื่น self respect ขอทำ ท่านที่พันศาน้อยกว่าผมเลยครับ อันไหนสำคัญมากเลยครับ ความเคารพตัวเองและความเคารพได้จากคนอื่นเลยครับ ตอบผมหน่อยได้ไหมครับ ได้ครับ ใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นเราทั้งหลาย เราบำเพ็ญชิตทั้งหลายต้องเจริญศีลสามารถเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อจะมีความเคารพตัวเอง โยมทั้งหลายเหมือนกัน If we have, if we respect others, we are afraid people will complain us because of wrongdoing. Mm-hmm. หากเราเคารพคนอื่นเพราะว่าเรากลัวที่เขาจะมาตำหนิเรา. Mm. accuse accusation complain mm-hmm. so these all will come from outside ดังนั้นการกล่าวหาหรือว่าการบ่นว่า มักจะมาจากภายนอก if we don't want we need to develop o t a p a หากเราไม่ต้องการได้ฟังคำบ่นว่าหรือว่าการกล่าวหานั้นเราพึงพัฒนาโอตปะ if we have these two things these two dharma shame of wrongdoing and fear of wrongdoing we will not do intentionally bodily and verbal actions และ wrong actions if we have these two things หากเรามีทั้งสองทำนะทั้งสองทำนี้ก็คือถ้าเรามีหิริและโอตปะเราก็จะไม่มีการกระทำที่เป็นกายทุจริตและวจีทุจริตค่ะ Let me ask you a question. Have you, do you respect yourself? พระอาจารย์ถามว่าพระอาจารย์บอกว่าขอถามท่านหน่อยว่าท่านเคารพตัวเองไหมนะใช่หรือเปล่า If you have self-respect mm. very great very great you don't need to worry for your future existence mm-hmm. หากเรามีความเคารพตัวเองนี้เราไม่ต้องกลัวกับพบหน้าเลย so if you have if you have fear of wrongdoing and if you respect others you will not do any wrong actions towards anybody too และหากเรามีความ กรงกลัวต่อบาปเราก็จะไม่ทำทุจริตทางใดๆแก่ผู้อื่นกับผู้อื่น Because of this reason if we want to purify our morality please do develop shame of wrongdoing and fear of wrongdoing hiri and otapa และหากเราต้องการจเจริญทำจิตทำทำถ้าเราหากเจริญศีลและสิกขา เราพึงพัฒนาฮิริและโอตปะถ้ามีฮิริโอตปะเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว so this is just a brief explanation how to practice the training of morality ค่ะและนี่ก็คือคำอธิบายย่อๆในการเจริญศีล now I will proceed how to practice the training of concentration และต่อไปนี้พระอาจารย์ก็จะอธิบายการเจริญสมาธิ Why do we need to practice the training of concentration? เพราะเหตุใดท่านจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิสิกขา As I have told one reason for the purification of mind. ตามที่พระพระอาจารย์ได้บอกไว้ก่อนแล้วว่า เพื่อการชำระจิตให้บริสุทธิ์ So in the Visuddhimagga, in the Visuddhimagga, in the Path of Purification book, it is said, Chaita Visuddhi Nama Sa Upachara Atta Samapatti Yo. So, what is a purification of mind? Purification of mind means attaining Upachara Samadhi and eight attainment. ตามที่ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวไว้ว่า อะไรคือจิตวิสุทธิจิตวิสุทธิพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายว่า จิตวิสุทธิก็คือสมาบัติแปดสมาบัติ8พร้อมทั้งอุปจาระของแต่ละสมาบัติ Because of this reason Buddha taught excess concentration and absorption concentration for the second training ด้วยเหตุผลนี้พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ เพื่อการเจริญสมาธิสิกขา so this is one reason another reason Buddha said in the Samyutta Nikaya Samadhi Sutta สมาดิบิกุยบาวิทัสมาอิโตบิกุยบิกุยถาบุตัปัจจานาติอีกเหตุผลประการหนึ่งก็คือ พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ในสมาธิสูตรในสังยุตตานิกาย ว่าดูการภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิบุคคลที่ภิกษุที่ตั้งภิกษุที่มีจิตตั้งมั่นแล้วภิกษุที่จิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมรู้ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้น โยมทั้งหลาย และ พระภิกษุทั้งหลาย และโยมทั้งหลาย อยากจะรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริง ต้องเจริญสมาธิก่อนที่จะทำวิปัสสนา ถ้าไม่เจริญสมาธิไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริงได้เลย เข้าใจไหมครับอันนี้เป็นเหตุที่สองที่เราต้องเจริญสมาธิ This is second reason why do we need to develop concentration. นี่เป็นเหตุผลประการที่สองว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องเจริญสมาธิสิกขาค่ะ So when the Buddha said this, Buddha continued, What will you know and see if you develop concentration? พระบรมศาสดาได้ ตรัสอธิบายต่อไปว่าสิ่งที่จะได้รู้รู้ตามความเป็นจริงนั้นคืออะไรคะ In Pali, Genchi Yatta Buddham Pajanati What will you know and see? เราจะรู้และเห็นอะไรตามความเป็นจริง The Buddha continue Idan Dukkanti Yatta Buddham Pajanati You will know this is a suffering เราท่านจะรู้ว่านี่คือความนี่คือความทุกข์อายันทุกขสมุทัยติยถาบูตังปัจจานาติ you will know that this is the cause of suffering ท่านจะรู้ว่านี่เป็นเหตุเหตุเกิดแห่งทุกข์ค่ะอายันทุกขนิโรธติยถาบูตังปัจจานาติ you will know that this is the cessation of suffering ท่านจะรู้ว่า นี่คือความดับทุกข์ค่ะ A yam dukkha nirodha gamini patipada diyatta buddhan pajananti. You will know that this is a way leading to cessation of suffering. ท่านจะรู้ถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ค่ะ If it is so, if someone said, someone says, or someone said, to know for no, four noble truths, the suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, The way leading to the cessation of suffering, it is not necessary to develop concentration. Is it possible? ถ้าเผื่อว่ามีผู้ใดที่กล่าวว่า ในการที่จะรู้แจ้งแทงตลอด พระอริยสัจสี่คือว่านี่คือทุกนี่คือทุกขสมุทัยนี่คือทุกขานิโรธนี่คือทุกขานิโรธาการไม่มีปฏิปทานั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิสิกขา นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือเปล่าคะ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ทีเดียว because of this reason those who want to know those who want to see the four noble truths need to develop concentration ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ ท่านผู้ที่ปรารถนาที่จะรู้ ท่านผู้ที่ปรารถนาที่จะเห็น พระอริยสัจสี่ตามความเป็นจริง ท่านก็จำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิสิกขาค่ะ This is the reason why do we need to develop concentration นี่คือเหตุผลที่ว่า เพราะเหตุใด เราจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิสิกขาค่ะ There are also many other reasons. If you want to know, please read it in the Visuddhimagga. และก็มีเหตุผลอีกอีกอื่น ๆอีก ซึ่งถ้าเผื่อว่าท่านท่านใดที่ปรารถนาที่จะทราบ ก็ขอให้ขอเชิญท่านอ่านได้ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคค่ะ but I will tell a little bit what is important point พระอาจารย์จะจะบอกให้พวกท่านทราบสักเล็กน้อย ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญค่ะ To be able to enter the cessation Nirodha Samadhi samadhi, we need to develop concentration ในการที่จะสามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติ เราจำเป็นที่นิโรธสมาบัติใช่ไหมคะ เราจำเป็นที่จะต้องผ่านการเจริญสมาธิสิกขาค่ะ Suppose someone has attained thought pattern fruition as an anagami practicing meditation vipassana meditation directly as a vipassana yanika he could not enter cessation nirodha samabati because of having no jhana absorption concentration ยกตัวอย่างเช่น พระอนาคามีที่เป็นสุสุทธาวิปัสสุทธาวิปัสสกะก็คือเป็นวิปัสนาญาณิกนะคะท่านจะไม่ไม่มีความสามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ เพราะว่าท่านไม่เคยเจริญฌานมาก่อน so for anagami as a vipassana yanika if he or she wants to enter the cessation need to practice the attainment of jhana concentration. Only then he can do it. ดังนั้นพระอนาคามีที่เป็นวิปัสสนาญาณิกที่ปรารถนาที่จะเข้านิโรธสมาบัติท่านจำเป็นที่จะต้องฝึกปฏิบัติฌานสมาบัติค่ะ uh, uh, Another reason to be able to live peacefully at the present by entering absorption jhana concentration. เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็เราก็จะต้องมีความสามารถที่จะจะจะเข้าสามารถที่จะเข้าฌานได้อะค่ะจึงจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน Another reason to be able to practice vipassana เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อที่จะสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาได้ค่ะ Another reason หมดแล้วหมดแล้ว <laughs> Another reason is after death if we at the near death if we can maintain jhana absorption we will be able to reborn in the Brahma realm เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือในในเมื่อใกล้ใกล้จะถึงจุดติจิตตะ ถ้าสมมติว่าจุดขอโทษค่ะ เมื่อใกล้จะถึงจุดติจิต ถ้าท่านสามารถที่จะรักษาฌานดำรงอยู่ในฌานได้จนถึงจุดติจิต ท่านก็จะสามารถไปเกิดเป็นรูปประพรมเกิดเป็นรูปประพรมได้ถ้าท่านปรารถนาค่ะอันนี้เป็นสมาธินิสันสา จะว่ายังไงครับท่าน สมาธินิสันสะอ๋อนี่นี่เป็นอนิสงค์ของสมาธิค่ะ